Book 2 72 72 72 Tong Bir şeyler yapmak zorunda olmak Bir şeyler yapmak zorunda olmak Tong Zorunda olmak Zorunda olmak. ผมต้องส่งจดหมาย Mektubu göndermek zorundayım. Mektubu göndermek zorundayım. ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม Otel ücretini ödemek zorundayım. Otel ücretini ödemek zorundayım. คุณต้องตื่นแต่เช้า Erken kalkmak zorundasın. Erken kalkmak zorundasın. คุณต้องทำงานมาก Çok çalışmak zorundasın. Çok çalışmak zorundasın. คุณต้องตรงเวลา Dakik olmak zorundasın. Dakik olmak zorundasın. เขาต้องเติมน้ำมัน O benzin almak zorunda. O benzin almak zorunda. เขาต้องซ่อมรถ O arabayı tamir etmek zorunda. O arabayı tamir etmek zorunda. เขาต้องล้างรถ O arabayı yıkamak zorunda. O arabayı yıkamak zorunda. เขาต้องซื้อของ O alışveriş yapmak zorunda. O alışveriş yapmak zorunda. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ O evi temizlemek zorunda. O evi temizlemek zorunda. เธอต้องซักเสื้อผ้า โอชามาชิร์ยิคามักซอรุนดาโอชามาชิร์ยิคามักซอรุนดาเราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ hemen okula gitmemiz lazım hemen okula gitmemiz lazım เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Hemen işe gitmemiz lazım. Hemen işe gitmemiz lazım. เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Hemen doktora gitmemiz lazım. Hemen doktora gitmemiz lazım. พวกคุณต้องรอรถเมล์ Otobüsü beklemeniz lazım. Otobüs beklemeniz lazım. พวกคุณต้องรอรถไฟ Treni beklemeniz lazım. Tren beklemeniz lazım. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Taksiyi beklemeniz lazım. Taksi beklemeniz lazım.